auscultu cae ripetu. Porzio octec du. Precipe dum vintro tre gravas movigi, char estas dangero por iom dicigi. Malvarma vetero postulas vestagioin, suffice varm tenain por sporta agado la Zamenhof festo al portis surprizon. Ne venis nur gastoi el landoi naibarae, aperis iunulo el fora Mexico. Ni povis babili pri multai aferoi. Recordon starigis futbala te amo char ili malvenkis decfoie sin seque. Ciu culpis treinisto? Au ciu la golisto? La clubo nun havas finanzain problemoin. Li estas conata dolciajo bacisto. Li vendas cucetoin cae tortoin cun cremo. Set ancau cafeion li havas sur loce. La gastoi tre shatas la varmain trincajoin. Bilet controlisto en traino clarigas che tiu biletto validos nur morgau la train veturanto nun devas crom pagi, char li ja ne havas validan bileton. Li plen energie commensis labori. Li volis perfecte plenumi la taskon. Li estis tresperta sperta en sia metio. Por tio li havis tre bonain helpantoin. Si volis cuiri bon gustan mangiagion. Si studis por tio diversain receptoin. Si ancau accetis viandon, legomon. Si estis nun preta por tiu laboro levigias nebulo, aperas la suno. Ni vidis nur grison dum antau tag Sed nun estas blua la tuta cielo. Ni povas jam giui la varmon de suno. Robotoi influas verkadon de tekstoi per ili shangijas la uso de lingvo. La homoi nun usas robotain formuloin. Mi tial ne shatas robotan verkadon. Mi gioias che eblas veturi per traino, com forte al urboi por tie promeni. Mi povas electi la locoin lau place, al ciui mi shatas sens trece veturi. La cun veturantoi en nia vagono appenao parolas dum ili voyagias. Plei multai el ili rigardas ecranon, au legas gazeton, au foie ec libron. Mi svitas suffice post piedirado. Mi ja supreniris sur en urbo. Post tio mi heimen veturos per traino mi povas nun mangi cae trinci bieron. Veterai condicioi influas san staton. Ce bela vetero la vivo facilas, dum grisa vetero pesigas la coron. Nisciatus riposi anstatao activi. Si fartis mal bone, cae havis doloroin. Ciu eble infecto minacis la sanon. Si tamen taurigis la tagan laboron. Sed iom pli frue veturis jam heimen socia laboro ja estas valora. Tre multai trafitoi bezonas subtenon. Per solidarezzo mildigas suferoi. La helpo boncora forprenas doloroin. Bonvolu compreni, che tio ne eblas ni estus ja pretai por helpi en tio. Sed estas obstacloi, ni devas resigni. Ni tial ne provos atingi resulton.